الرحمن الرحیم شماره من كتاب انواع السنة من حيث ماهيتها من حيث ماهيتها السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنة قولية يا سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية میفرماید السنة سنت از به سه قسم تقسیم میشه سنت قولی سنت فعلی و سنت همانطور که از تعریفش دیروز یا جلسه قبلی چه شد مشخص شد ابتدا سنت قولی رو توضیح میده بعد سنت فعلی رو و آخر سنت تقریری رو اولا السنة القولية وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في مناسبات مختلفة وأغراض شتى وهي التي يطلق عليها اسم الحديث عادة فإذا أطلق هذا الاسم تبادر إلى الفهم أن المقصود به السنة القولية فهي بهذا الاعتبار مرادفة للفظ الحديث ويكون الأخير أخص من السنة بمعناها العام بله بفرمايات سنة قولي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حسن که هاي مختلف ونارو رو گفته است و هدف مختلف و سنت قولی همین چیزی هست که عادتا اسم حدیث برش مطلق میشه اطلاق میشه وقتی که لفظ حدیث اطلاق شد فورا کدوم یکی تو ذهن میاد سنت قولی سنت قولی متبادر میشه پس وقتی که این اسم اطلاق شد حدیث فورا همون سنت قولی متبادر میشه پس سنت قولی به این اعتبار مرادف با چی هست؟ با لفظ حدیث سنت قولی مرادف با لفظ حدیث هست ولی حدیث خاصتر هست از از سنت البته سنت به معنای عامش عمومیش و سنت القولیه کثیره جدا سنت قولی هم خیلی زیاده سنت قولی هم خیلی در کتاب حدیثی که بریم بگردیم سنت قولی چیه؟ اکثرا سنت های قولی هستن پیغمبر میگه این کار رو بکنید اونو نکنید اینی که فلان کارو کرد این جز فعلیش میشه جز چیش میشه؟ ولی این که پیغمبر چنین گفت و چنان گفت این جزء قولیه بله میگه سنت قولی خیلی زیاده از جمله العمد و قودون قتل عمدی قصاص داره ولا لا ضرر ولا ضرار گونه ضرری نیست من را منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هر کس منکری دید با دست تغییرش بده اگر نتوانست با زبان اگر نتوانست با قلب که این قلب آخرین درجه هست یا ضعیفترین درجه از ایمان هست خب و اقوال النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون مصدرا للتشريع اذا كان المقصود بها بيان الاحكام او تشريعها او تشريعها بله پس میگه اقوال پیامبر صلی الله علیه و مصدر تشریح هستند مصدر قانون هستند مصدر مشروعیت احکام هستند زمانی که مقصود از اقوال رسول بیان کردن احکام او تشریعها یا تشریع احکام باشه او تشریعها از لحاظ اعرابی بله اما اذا كانت في امور دنیویه بحته لا علاقه لها بالتشریع ولا مبنية على الوحي فلا تكون دليلا من أدلة الأحكام ولا مصدرا تستنبط منها الأحكام الشرعية ولا يلزم اتباعها اما زماني که میگه اقوال رسول صلی الله عليه وسلم در رابطه با امور دنیوی خالص بود در رابطه با امور مثل که در مورد کشاورزی اومده حرف زده در مورد مسائل دنیای خالصی اومده چیکار کرده پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم حرفی زده میگه دیگه در این, در این مورد که مبنایش وحی نبوده این سخنانش دلیل از ادله از ادله نیستند و مصدری که احکام شرعی ازش گرفته باشن نیستند و اتباعش هم الزامی نیست پس سخنانی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم اونجا حکم شرعی رو بیان کرده دلیلی از ادله است اونجا که خالص در مورد مسائل چی بوده؟ دنیا بوده خالص در مورد مسائل و در مورد مسئله دنیایی با هم دیگه حرف زدن با صحابه در مورد گوسفندی در مورد کشاورزی در مورد طریقه باغداری ها بله و من ذلك ما حالا مثالی براش میاره پیامبر صلی الله علیه وسلم گپ دنیایش مثلا به چه شکل انه عليه الصلاة والسلام رأى قوما في المدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد الثمر فقال لهم أبروا أنتم أعلموا بأمور دنياكم مثالش اینه که پیغمبر صلی الله علیه سلم دید اقوامی رو اشخاصی رو در مدینه که نخلها رو دارن چکار میکنند ایوار میکنند نر توشون میگذارند لقاح میکنند بعدش گفت که بابا نیازی نیست این کارو بکنید اینا هم این کارو ترک کردن خورما هم خراب شد بله بعد از اینکه خورما خراب شد پیغمبر گفت که شما این کارو بکنید اب بیرون لقاحشون کنید شما به امور دنیایتون چی هستید آگاه تر است آقا یعنی این جز امور چی بوده دنیاوی بوده این جزء اموره بله ثانیا از سنت الفعلیه نوع دوم سنت فعلی پیغمبر است و هی ما فعله صلی الله علیه وسلم سنت فعلی همون فعل پیغمبر است این کارو کرد اینجوری نماز خوندا سنت افعالش که ادای صلاتی و مثل قضائه مشاهد واحد و یمین المدعی و نحو ذلك خب میفرماید مانند ادا کردن نماز همینی که فعلا نماز خونده یکی میگه که من دیدم پیغمبر اینجوری نماز خونده اینجا سنت چیه فعلی پیغمبره و همچنین اومده قضاوت کرده با یک شاهد و مدعی رو گفته سوگندی بخور ها؟ این هم جزء سنت فعلی پیغمبر هست و افعاله صلی الله علیه و سلم منها ما يكون مصدرا للتشريع و ما لا يكون كالاتي افعال پیغمبر هم بر چند نوع اند؟ اون افعالی که مصدر تشریع هستند ها دلیل برای احکامات هستند و اون افعالی که مصدر نیستند برای تشریع خودش تقسیم بندیشون کرده یک کالآتی الف افعال الجبلیه یک افعال جبلیه پیغمبر مانند چی؟ كالأكل والشرب والمشي ذالک ونحو ذلك والقعود ونحو ذلك فهذه لا تدخل في باب التشریف فلا تجب متابعة الرسول في طريقه في طريقة في طريقته في طريقة مباشرته لها بله میگه افعال جبلي اون أفعالك در ذات و در خلقت وجود دارن معنى خوردن نوشیدن راه رفتن نشستن و امثال این چیزا اینا در باب تشریع داخل نمیشن و واجب نیست مطابعت رسول در این نوع چیزها بله آقا پیغمبر خورده این صفات خلقت خلقیه قبل از مگه این که پیغمبر بشه نمیخورد آقا داره میگه خوردن نگفت روش خوردن گفت نشستن افعال جبلی اصلا پیغمبر هم نمی بود این کارا رو میکرد پیغمبر که هم نمی بود این کارا رو اصلا الان که موقع اونایی که مسلمان نیستند مگه نمی نشینند حالا ما میگیم چون نشست پس سنتی رو انجام داد چون پیغمبر نشسته خب بابا این جز صفت جبلیه با پیغمبر نشستن جز صفات چیه بله اما این که با دست راست بخور این که, این که دیگه داستانش متفاوته بله خودش گفته آقا با دست راست بخور و بله. ويلحق بهذا النوع ما صدر عنه بمقتضى خبرته الإنسانية في الأمور الدنيوية مثل تنظيم الجيوش وشؤون التجارة ونحو ذلك فهذه الأفعال لا تعتبر تشريعا للأمة لأن مبناها التجربة للوحي میگه ملحق به همین افعال جبلی اون تجربه های شخصی و تجربه های انسانی که در امور دنیوی کسب کرده مانند تنظیم کردن لشکریان امور مسائل تجارت و امثال این چیزها اینا هم میگه تشریع برای امت حساب نمیشه زیرا اینا مبنایشون تجربه هست نه وحیه خب چطوری دکانداری کنی قواعدی که اومده آقا و اینجوری وزن کن نه اما این که به شما بری چطوری پول در بیاری تجارت کردن حالا قبل از اسلام بودن و قبل از هم نزول شریعت پیغمبر گرامی اسلام تجارت انجام میداد بعدش هم این کارو طبق تجربه شخصی انجام میداده ما میتونیم پس بگیم که آقا چون پیغمبر تجارت کرده این تجارت سنت میشه یا چون آب خورده آب خوردن چیه بله بگیم با دست راست بخور سنته اما آیا خود آب خوردن میگیم سنته ها بله با ما ثبت کونه من خواصی فهو له وحده نوع دوم افعال پیغمبر اون افعالی هستن که خاص خودش هستن از ویژگی های خود شخص پیغمبر گرامی هستن اینا هم فقط برای خودش هستن امت دیگه در اینا شریک ولا تشارکه الامت فی میگه امت در این نوع امور که مخصوص خودش هستن شریکش نیستن مانند چی که اختصاصی به الوصال فی مانند روزه وصال مخصوص پیغمبر بوده مخصوص کی بوده روزه مثال میدونید چیه اینه که امروز روزه هستی افتاری نمیخوری هیچی تا روزه فردا رو وصل میکنی با روزه امروز اینو میگن روزه بسال نه دیگه شب هیچی نمیخوری اینو میگن روزه وسال این آقا این فعل پیغمبر بوده ولی این از اختصاصاتش بوده بله پس افعال پیغمبر بعضی جز افعال جبلی هستند بعضی از خواصش هستند از مختصاتش مانند روزه مثال و زیادت فی النکاح علی اربع یا بیشتر از چهار زن گرفتن این هم از مختصاتش هست و غیر ذلك فهذه الامور خاصه به ولا يصح متابعه الرسول فيها میگه این امور خاص پیغمبرن و صحیح نیست که در این امور از پیغمبر چیکار کنیم پیروی خب دلیل داریم این خاصشه تو نباید پس برید تو این امور چیکار بکنی پیروی بکنی نه طرف میره نه تا زن میگیره میگه پیغمبر گرفت خب بابا این افعال جز مختصات پیغمبره دال جیم معرف ان فعله بیان لنص مجمل جاء فی القرآن نوع سوم افعال پیغمبر اون افعالی هستند که نص مجملی رو که در قرآن اومده بیان میکنند ببینید نوع سوم اون افعالی هستند که مجمل قرآن رو دارن چکار میکنند بیان میکنند اینجا دیگه داستان متفاوته فبیانه تشریع للامتی و یثبت الحکم فی حقنا میگه اینجا بیان پیغمبر تشریح هست برای ما بیان پیغمبر اینجا چه هست؟ مصدر تشریح هست و یثبت الحکم فی حقنا و حکم در حق ما چی میشه؟ ثابت میشه و یکون حکم الفعل الذي صدر منه فی هذه که حکم النفس الذي بینه الفعل من الوجوب و ندب و ها میگه حکم فعلی که در این حالت از پیغمبر صادر شده یعنی مجملی رو داره بیان میکنه مانند حکم نسی هست که فعل اومده چکارش کرده است بیانش کرده یا واجبه یا مستحبه یا حکم دیگه آه؟ پس اگر پیغمبر گرامی اومده دقت کنید فعلش مجملی از قرآن رو بیان کرده مثلا قرآن گفته اقیم الصلات نماز بخونید ولی این مجمله بعدا پیغمبر جان اومده عملا فعلا نماز خونده چکار کرده؟ اینجا این نماز خوندن پیغمبر این فعلش آقا مصدر تشریعه مصدر چیه؟ خب این فعل پیغمبر چه حکمی داره؟ آیا واجبه یا سنته؟ حکم نه حکم همون نسی رو داره که داره بیانش میکنه مثلا فعل پیغمبر در مورد نمازه در مورد چیه؟ اونجا در قرآن اومده نماز بخون اینجا هم اومده نماز خونده پس اینجا حکم همون اقیم الصلاه رو داره فرضه اینجا فعل پیغمبر حکم چی رو داره؟ آقا پس نماز خوندن چیه؟ فرضه خودش میگه حال میگه ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرها و می باشد حکم فعلی که از پیغمبر در این حالت صادر شده مانند حکم نسی که فعل پیغمبر اون نص رو بیان کرده است چه واجب و از جمله واجب و مستحب و غیره اون نص هر حکمی رو بیان کرده اینجا هم فعل پیغمبر همون حکم داره دال ما فعله الرسول ابتداء وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة فإنه تشريع للأمة فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دال اونچه في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابتداء اونو انجام داده منظور إنك بيان نيست بيان نسي نيست ولی ابتداء پیغمبر اومده اونو چکار کرده است ها انجامش داده و صفت شرعیش شناخته شده است که یا واجبه یا مستحبه یا مباهه ها میگه این هم تشریح هست برای امت این افعال پیغمبر برای امت چه هستند پیغمبر اومده یک کاری رو انجام داده پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اومده یک کاری رو بیان مجملی نیست اما از ابتدا اومده یک کاری رو انجام داده جو صفات جبلیش هم نیست این کار هم حکمش تشریح هست برای امت چه هست چون الله متعال چی گفته لقد کان لکم فی رسول الله اصوتون حسنتون برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسول الله برای شما چی هست الگوی نمونه الگوی نیک الگوی سرمشق نیکو خب پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا اومده مثلا هر وقت آب خورده به عنوان مثال میگیم نشسته و خورده بله ها ما فعله ولم تعرف صفته الشرعية ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة كقيامه ببعض العبادات دون المواظبة لها فإن الفعل يكون مستحبا في حق الأمة أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة فإن الفعل يكون دالا على إباحته في حق الأمة كالمزارعة والبي آخرین نوعی که تو کتاب بیان کرده اون فیلی هست که پیغمبر اونو انجام داده ولی صفت شرعی بودنش مشخص نیست اما دانسته میشه که در انجام این کار هدف قربت الله بوده مانند ایستادنش در بعضی از عبادت مانند انجام دادن بعضی از عبادت ها ولی بدون این که بر اونا چکار بکنه پایبند باشه میگه این نوع فعل در حق امت مستحبه این نوع فعل در حق امت چه هست؟ مستحب هست اما زمانی که در فعل پیغمبر قصد قربت دانسته نشده بود در اون صورت فعل دلالت بر مباح بودنش میکنه در حق امت مانند مزارعه و معامله آقا پیغمبر اومده صلی الله علیه وسلم مثل معامله انجام داده ولی آیا هدفش از معامله این بوده که عبادته یعنی قصد قربت درش هست نه پس اینجا حکم معامله چی میشه مباح میشه در حق ما حکم معامله چیه مباحه ولی اومده مثلا دو رکت قبل از نماز ظهر خونده اینجا قصد قصد چی بوده قربت بوده پس دو رکت حکمش چی میشه سنت پس اگر افعال رسول صلی الله علیه سلم درش قصد قربت بود بله در حق امت میشه ولی برش مواظبت نکرده باشه نه اما اگر نه فعلی بود که در اون فعل حق قصد قربت نیست مثل معامله انجام دادن مثل دکان زدن مثل دو چرخه مثلا در الان خودمون سواری کردن خب در که قصد قربتی نیست از عبادات نیست از معاملات از امورات دنیایی در اینها چه چی چیزی ثابت میشه؟ در حق امت مباح بودن چی؟ بله اگر کسی از شما گفت آقا معامله کردن حکمش چیه شما چی میگید؟ میگیم مباح چیه؟ مباح پس سنت قولی رسول صلی الله علیه و سلم رو توضیح داد افعال پیغمبر رو توضیح داد که تمام افعال آقا سنت تمام افعال تشریع نیستند مصدر تشریع خوردن نوشیدن سواره چارپا شدن طرف میاد مثلا میگه آقا سوار خر شدن مثلا سنت علت چیه می خب بابا این سواری اون زمان این چیز بوده لابد سوار میشد دیگه لابد یعنی این آقا جز افعال چیه در این نوع حساب میشه کردش ولی جز امور یک اصلا ربطی به پیامبر بودن و غیر پیامبر بودن در زندگی روزمرش قبل از پیغمبری اینا وجود این کار وجود داشته و این با توجه به اقتضای طبیعت زندگی بوده اما خب تفسیرات خودش سخن گفت پس افعال جبلی که در وجود انسان خود به خود است مثلا حرف زدن بابا حرف زدن رو نمیشه گفت سنت چون پیغمبر سخن گفته میشه گفت چون حرف زدن جز افعال چیه بله صد درصد حرف زدن جز افعال چیه جبلی حرف زدن جز اف... بله اما شیوه حرف زدن رو بله میشه گفت سنته مثلا پیامبر صلی الله علیه وسلم آرام سخن گفته هر حرفی رو سه بار تکرار کرده میشه گفت آ این چیز سنته بله میشه گفت بله به شیوهش بله اون سنته ثالثا السنت تقریریه سنت تقریری و هی سکوت النبی على انکار قول او فعل صدر فی حضرته او فی غیبته و علم به سنت تقریری سکوت کردن پیغمبر بر انکار قولی یک حرفی گفته شده ولی پیغمبر سکوت کرده انکارش نکرده یا فعلی در حضورش انجام گرفته انکارش نکرده یا فعلی در غیبتش انجام گرفته و پیغمبر خبر شده اما انکارش نکرده اینا رو میگن تقریر سنت تقریر فلان صحابه در حضرت در حضور پیغمبر فلان کار رو انجام داد ولی انکارش نکرد آه؟ پس میگیم این عمل مشروعیت داره اگر انکارش میکرد بله پس سکوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر انکار قول یا فعل فعلی که در حضور یا در غیبتش انجام شده البته شرط غیبتش اینه که بعدا خبر شده باشه اگه خبر شده بود و انکارش نکرد اون موقع میگیم چی هستی؟ تقریبه بله. برای. میگه فهذا سکوت یدل على جواز الفعل و اباحته این سکوت پیغمبر دلالت بر چی میکند؟ بله چون اگر چنانچه این کار جائز نمی بود پیغمبر چیکارش میکرد انکارش میکرد لان الرسول علیه الصلاة والسلام لا يسکتو عن باطل او منکر دیگه زیر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم از باطل و منکر سکوت نمی کند که سکوته و عدم انکاره لعب الغلمانی بالحراب في المسجد حالا برای سنت تقریری مثال میزنه مانند سکوت کردن پیغمبر و انکار نکردنش بازی کردن بچه ها رو بازی کردن غلمان رو غلمان هم به معنی بچه هست هم به معنی غلام با نیزه در مسجد در مسجد بازی میکردن پیغمبر خودش نگاهشون میکردن به چیزی نه آقا بازی نکنید پس بدون که این جایزه شما اختیار دارید داخل <laughs> وسكوته عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد و همچنین سکوت کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خواندن دو دختر بچه کوچک که شعر حماسی میخوندن در روز عید آره آقا هر شعری که معناش بد باشه که خود جایز نیست و یلاحظ هنا إن إباحة الفعل المستفاد من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزا فقط فقد يكون الفعل واجبا بدليل آخر ولا هذا فمجرد سكوت النبي لا يفيد أكثر من إباحة الفعل وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندبة من دليل آخر ميجي إن یک ملاحظي حس باين اونو در نظر داشته باشي ميجي مباح بودن فعلی که از سکوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرفته شده است معنیش این نیست که اون فعل فقط جایزه گاهی موقع اون فعل با دلیلی دیگر واجب است با دلیلی دیگر بر این اساس پس مجرد سکوت کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط چی رو میرسونه مباح بودن اون فعل رو اما واجب بودن یا مستحب بودن اون فعل از دلیل دیگر ثابت میشه این ملاحظه ای بود که اینجا توضیحش داد اون آه